думав, що залишаю Соломею чи то пак Олену без захисту. Несподівано велетень сіпнув головою, і я побачив, що від неї відлетів невеличкий камінець. Ошалілий велетень подивився, звідки прилетів камінь і побачив Авесолома-Андрія, що вже підіймав із землі другий камінь. Удар, вочевидь, не був дуже сильним, боровим Василь не впав, але на мить розслабив руки, що дало змогу мені вдарити його лезом. Я дістав лише до плеча однак із рани одразу побігла кров. Велетень схопився за рану і миттю скривився від болю у спині. Я побачив Ізавель Тетяну з дрючком. За миті ще один камінь полетів велетню в чоло, і це вже було з боку Соломеї Олен. Я вдарив вільною рукою у волохаті груди Рувима Василя і на мій подив його м'якле тіло завалилося на спину. Мені слід було лише вилізти з-під нього і сісти зверху. І з цим я впорався швидко і через кілька секунд уже заносив руку з лесом вгору. Я розумів, що для того, щоб все припинити, мені потрібно лише різко провести лезом по шиї велетня. Знову я бачив усе ніби у сповільненому темпі. По обличчю чоловіка чи радше хлопця стікала кров якимось затуманеним поглядом він дивився на мене і дуже повільно кліпав. Я тримав його за шию і розумів, що в моїй руці вже не кам'яні м'язи велетня, а слабка людська плоть. Я не зміг його вбити, тому що зовсім не хотів. лише захист і жодної шкоди іншим. Не убий. Такі слова крутились в моїх думках. Але чому? несподівано спитав Авесолом Андрій. А відповідь одразу й з'явилася. Якщо ми його вб'ємо, я буду наступним рувимом. Ми не можемо, долаючи зло, ставати новим злом. Погляди Авесолома і та Соломеї, а правильніше Андрія, Тетяни та Олени, яскраво засвідчили, що аргумент переконливий. Малий збігав по мотузку від нашого харчового мішка, і я зв'язав руки непритомному велетню. Після недовгих сперечань ми навіть перев'язали йому рани. Даліла Валентина і Фай Орест втекли на інший бік озера і споглядали за нами зі страхом і розгубленістю вони теж були рабами гнобителя, та не наважувалися тікати у пошуках свободи, чекали чи на повернення старого лідера, чи на появу нового. Якоїсь миті ми усі, переможці велетня, відчули незвичний спокій почали усміхатися. Соломея Олена несподівано підійшла до мене і поцілувала ніжно та пристрасно. Я вперше цілував її губи, і хвиля блаженства накрила мене.